Fuelo el aero caisuno. Sonas quasi scienz fictio, sed zwissai esploristoi vere productis fuelon el aero caisun lumo. La installajo ia gis nun productas normal MALMULTE da fuelo, sed laula esploristoi la metodo estas matura por industria aplico. La besonon pri fuelo por la aviado en la tuta mondo oni povus covri per la utiligo de 0,5% de la areo de la Saharo. Nun tempe aviada cae shipa traficoi estas respondetsai por 8% de la homai en aerigoi de carbon dioxido, cae tio, cun pli altigianta tendenzo, scribas esplorista te amo el Svislando, en faca giornalo. Trafico, quio estas neutrala rilate al carbono, ja eblas per electrai motoroi. La batterioi besonatai portio tamen jam pro ilia peso ne estas taugai por long distanzae flugoi. Por presenti alternativon, la esploristoi construis sur la tegmento de universitata laboratorio mal grandan sun energian raffineion. La per gi productitai sinteticae fueloi povas esti al mixatai al aliai fueloi. Ili en aerigas ce la bruligo nur tiom de carbon dioxido ciom estis el prenita antaue el la aero. La proceso consistas el tri pasioi. Unue carbon dioxido cae aquo estas filtratai el la media aero. Ilitiam venas en sun energian reaktoron en la focuso de parabola spegulo. Tiu productas, en la interno de la ceramica reaktoro varmegon de 1500 gradoi Celsiuso. Helpe de la varmego, aquo cae carbon dioxido convertigas en mixajon el hidrogeno hodu cae carbon monoxido, CO. Tiu sinteso gaso povas seque esti prilaborata al benzino, aviadila fuelo, metanolo, cae aliai carbon hidratoi. La completa sistemo labora stabile, sub realae condicioi de sun en radiado, cae gi servas al esploristoi, kiel unica platformo por plua esplorado cae disvolvado. Laula esploristoi, la tecnico estas matura por la transtono alla industrio. Ce productado je industria scalo, unu litro da fuelo costus unu como du, gis du euroin. Ciel starigeion por la productado, la esploristoi recomendas desertain regionoin cun alta en radiado de suno per la experimenta instalaggio. La esploristoi productis dum sep horoi 32 millilitroin da metanolo. Por compari, la aviado consumis en la iaro 2019 proximume 441 miliardoin da litroi da aviada fuelo. Por covri tiun completan besonon, lau iliai calculoi necessus estonte areo de quartec quin mil quadratai kilometroi, cio correspondas al proximume 0,5% de la Saharo. Tamen, fueloi el aero caesuno, pro la altae investae costoi, comence besonus politican subtenon. Necessus devontigi la aviada in companioin covri parton de la fuelo el sun energiae fontoi. Proximume 0,1 Tio igus la aviadon appena o pli multe costa, sed gi ebligus la starigon de productae installajoi accentas la esploristoi.